в будь-якому розумінні. Хоч література наша іноді буває солодкомовною, часом аж на обкладинку хочеться глянути, щоб переконатись, що ці солодкі опуси не створено дамою із містечка. Але ж не хочу, щоб митців порівнювали з двигунами. Це інша крайність, даруйте. А сьогодні окунь додав. Бачите, Вікторе Григоровичу, як усе пов'язано: любов, вірші, технічний прогрес, двигуни. Маяковський теж прирівнював поезію до чавуну і виплавки сталі. Все нероз'ємно. Коли вже по-серйозному розмовляти, то я продовжу те, що вам на заводі сказав. Ви не знаєте часом чому літературу і літераторів особливими критеріями виділяють з кола робочих людей? Чи не занадто вам спокійно від того? Ми робимо свій електронний мікроскоп, чи там виріб який, порівнюючи його з американськими, французькими та японськими, нижчого рівня бути не може. А ви все сперечаєтесь, хто краще пише. Олег Буць чи Микола Гулько. З Хемінгуеєм там чи ще з ким не рівняєтесь, класові розбіжності. З Горьким, Маяковським, Чирильським або із Григорієм Федоровичем Чайкою не випадає класики. З Шевченком або Чеховим не можна. Відстань у часі. Чи не винаходите ви, хлопці, самокат для пересування в межах нашої заводської прохідної? Так ще й на завод не заїхати, і на вулицю не виїхати, а? Це я так із неосвіченості питаю. Он мені вже верстак поміняли. Дякую, Вікторе Григоровичу. А на вашому виробництві? про такі паралелі, як модернізація верстатів, навіть згадувати бояться, га? Запанувала тиша. Я коротко зауважив про різницю між технічним та духовним поступом. Окунь мовчав. Ми з ним за короткий час нашого все більш відвертого спілкування дедалі зацікавленіше пізнавали один одного. Я дуже дорожив цими взаєминами, запрошував робітників до себе, сподіваючись на завтрашні зустрічі. Це, здається, слова Тургенєва про необхідність щорічного пізнання бодай 50 нових людей для повноцінного письменницького життя. Я пізнав оцих двох, але вартих тої півсотні. Запитання окуня несли звичайно відповіді в собі. Ми всі троє це знали. Ах, які ж бо ми відклав книгу Віктор. Розмовляємо, наче французькі академіки. Всі непитущі зійшлися величні, освічені, далі нікуди. От я вам розповім зараз дещо про рівні. Це я думку Володимира Сергійовича продовжую. Ми з другом. Заїхали одненького літа в кемпінг на західному шосе. Хотіли машину помити, там це можна. Ну, коротше, їдемо вздовж запаркованих автомобілів. Коли чуємо дивні звуки з одного, підходимо ближче і бачимо, в кабіні телевізор працює. Йде хроніка про висадку на місяць, і чоловік повільно ступає по неземній пилюці. А на задньому сидінні п'яний хропе. Порожня склянка перед портативним телевізором юність. Астронавт по місяцю ходить. П'яний хропе. Це ти про що? запитав окунь. Про те, що багато різних подій може відбуватися на світі водночас і на різних рівнях. А я думав, тобі випити захотілося, сказав окунь.